94.9 e, Açık Radyo'dasınız. Tuna'nın bir yanı başladı. Evet 15 gün önce talihsiz bir olay. Havaalanında yaşanan büyük patlama yüzünden e, konsantre değildik. Bu programı yapma şansımız pek yoktu. E, erteledik. Bugün yapıyoruz. E, daha önce de ve dün akşam da duyurduğum gibi yanımda sevgili İlksan da var. Selam İlksan'cığım. Merhaba Muammer abi. Bu mikrofona hiç yabancı değilsin galiba. <laughs> Az çok. <laughs> Şimdi e, bugün Damir İmamoviç'ten bahsedeceğim sizlere. Damir İmamoviç e, geleneksel Bosna müziği olarak çok basitçe sınıflandırabileceğimiz Sevdalinka müziğinin e, yeni kuşak yorumcularından gitarcı ve e, şarkıcı. Kendisiyle yaklaşık 10 yıldır e, tanışıklığımız da var. E, özel bir müzisyen. E, devraldığı kültürü kendi olarak yorumlayan, kendine özgü yorumlayan, e, türlü türlü etkilerle, türlü türlü etkiler altında, e, batı etkileri bunların çoğu e, yorumlayan son derece özel bir e, e, şahsiyet. Aslında şahsiyetler diyelim e, İmamoviç ailesi, ailesi dededen başlayarak hatta belki daha da önceden başlamıştır. Bunu soracağız biraz sonra. Dededen başlayarak e, son derece ünlü şahsiyetler yetiştirmiş. Zaim İmamoviç zaten e, Sevda Linkalar'ın en önemli belki 3-4 şarkıcısından biri. Hatta e, öyle bir hani e, bu tür durumlarda şehir efsanesi durumları ortaya çıkar. Bazı şarkıların insanları e, hasta ettiği bile e, karamsarlıktan, sıkıntıdan, üzü, hüzünden e, hasta ettiği bile söylenir. Bazı plaklarının e, yasaklandığı filan söylenir. Tabi Muhtemelen bunlar biraz e, abartmaya giriyor. Şehir efsanesine giriyor ama çok sevilen, çok beğenilen bir ses. Yumuşacık bir ses. E, eski birikimi bize e, aktaran en önemli seslerden biri. E, Zaim İmamım için oğlu da şarkıcı. Yani Damir'in babası. E, ve son olarak da Damir <clears throat> yaklaşık 15 yıldır e, müzik arenasında Bugünse e, Sevda Taht isminle e, yaptığı eğer doğru, anımsamıyor, doğru anımsıyorsam dördüncü albümü tanıtacağım sizlere. Az önce dinlediğimizde e, o albümden bir şarkıydı. Bir e, beste. Behka Topçiç ve e, İkbal Yuma. E, biri besteci, biri söz yazarı. İkisi e, yazmışlar bu şarkıyı e, bugünkü parçaların kullanacağımız parçaların önemli bir kısmı da e, Damir'in kendi e, bestesi. Düzenlemeler zaten Damir İmamoviç'e ait. Hemen e, hatırlatayım size. Damir İmamoviç gitar, kimi vurmalılar ve tam tamburada ve tabii ki bütün düzenlemeler ona ait. Ivan Mihailovic elektro kontrbas, e, Nihat Kovacic vurmalı çalgılar ve Ivan e, Duric keman. E, yakın zamana kadar üçlü olarak çalıştılar. E, Ivan Mihailovic e, bu albümde eklenmiş. Daha doğrusu canlı performanslarda hep var. E, bu albümde e, ana kadroda yer alıyor. Bu dört müzisyenin e, oluşturduğu bir e, albüm. Sevda Taht tek çevirmeye gerek, gerek yok sanıyorum. Şimdi bir Damir İmamoviç bestesiyle devam edelim. Ondan sonra da e, Sarajevo'ya bağlanacağız. Damir'in kendi sesine, kendi sesinden kendi hikayesini e, zaman el verdiğince konuşmaya çalışacağız. İlse'nin yardımıyla. i ci, gdje sam naumio u Zagorije, u Čengića dvore. boluje čengić. Ismaila gdzie woluje Częgić Ore pod nogama dvije ljube tvore pod nogama dvije ljube dvore plače starija se smije što što se smiješ ubila te kuja što se smiješ Evet şimdi sevgili Damir telefonun öteki ucunda yanımda da İlksem var. Welcome, dobrodošli Damir. Hey, thank you, thank you very much. Merhaba, Muhammed, how are you? Merhaba, thank you very much. Uh, now uh, I will speak in Turkish now, okay? Okay. Ee, sevgili Damir, öncelikle zaman ayırdığın, programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana. Ve bu son albümün için, Sevda Taht için seni yürekten kutluyorum. Dear Damir, first of all, thank you so much for your time and for joining our show. And I also want to celebrate you uh, for your last record, actually. Thank you very much. E, bu dördüncü albüm diye anımsıyorum, doğru mu? That's the fourth record, uh, as far as I can remember, right? <laughs> yes, it is. It is actually. Oh no, actually, it's the sixth. Ha. Altıncı albüm olmuş çok da. Ha, benim ayıbım ötekileri kaçırmışım. Ah, pity on me he said. e, Damir, nereden başlayalım? Yani Damir İmamovic kimdir? E, çok kısa bir genel bilgi aktaralım istersen. Hani e, çocukluğun nasıl geçtiği, müzik e, ortamında zaten belli. Yani çok güçlü bir müzik ortamından geliyorsun. Hı hı. Genel olarak bir küçük bir biyografi konuşalım. Dami, you tell us uh, where and how to start. Well, let's make a little introduction. Let's demand a little introduction about your uh, relation to music. We know the history of your family, which is very related to the musical tradition. Can you give us uh, little biographical notes, please? Uh, I, I was I was born in uh, 1978 uh, in the family of, of musicians from, from Bosnia, Saraybosna. Hı Saraybosna. Eh. Ya Saraybosna'da müzik dolu bir ailenin içinde doğdum dedi 1978 yılında. Yes. Uh, and uh, my father is a is a musician and a producer playing traditional Bosnian music. my grandfather was also one of the most important figures in this music. His sister also, my grandfather's sister, was a, one of the most important singers before the Second World War. Mm-hmm. Their brother also was an important singer, so it's the whole whole family of musicians, with probably my grandfather being the biggest star of this music after the Second World War. Evet, bütün aile müzisyen aslına bakarsanız babasının müzisyen olduğunu söyle, dedesinin de aynı şekilde ama dedesinin kız kardeşi ve abisi de. evet. Evet, e, geleneksel Saraybosna müziği icra ederlermiş. Özellikle kız kardeşinin, dedesinin kız kardeşinin Birinci Dünya Savaşı sonrası, öncesinde de. E, şarkı, Dünya Savaşı öncesi. İkinci Dünya Savaşı öncesinde şarkı söylediğini söylüyor ama esas dedesi İkinci Dünya Savaşı <clears throat> sonrası e, İmamoviç'lerin epey e, duyulmasını sağlıyor. Yes. And uh, as a as a young uh, as a kid, at the beginning of 90s, when when Yugoslavia fell apart, when uh, a war started, I started playing music, but I didn't want to do traditional music because I was trying to to run away from family name and everything. You know, I was young and I tried to to do something on my own. Evet 90'ların başı Saraybosna'da aldıktan sonra savaş ortamında diyor ben müziğe başladım ama geleneksel müzik icra etmek istemiyordum. Ailemden, ailemin isminden kaçmak istiyordum. Gençtim ve istediğimi yapmak istiyordum. Bu diyor. tabii çok anlaşılabilir bir durum. Ee, senin gibi hani büyük müzik ailelerinden gelen pek çok genç müzisyenin seçtiği yol sanırım. Well, it's very acceptable actually. Uh, we have many examples. Um, talented young musicians coming from the big family traditions are, in a way, escaping from this tradition. We, this is a phenomenon, actually. Yes, of course, we are. We are living in the time of when when people are trying to uh, make their own individual uh, efforts and, and stamp on the traditional music. But later on, I I accepted this gift I was given by birth from from from uh, being involved in, in this music. But I did decide once if I do it, I will try to do it in a bit more different way, mm-hmm. with different different approach, uh, and to bring this music somewhere somewhere else, of course. Evet, daha sonra diyor bu aileden bir ayrılma hamlesinin ardından içine doğmuş olduğum bu geleneği, bana verilmiş olan bu hediyeyi kabul etme e, yoluna gittim. Ama tabii ki bunu kendime göre yapacaktım. En başında da söyledi herkesin kendince bir şeyler denediği, kendi yolunu tutmaya çalıştığı zamanların içinden geçiyoruz diyor. O da geleneksel müziğe kendi yaklaşımını getirmek gibi bir e, ara formül bulmuş diyebiliriz galiba. Yes. In, in, in some cases it meant that I would uh, go maybe even in, in, in more traditional kind of styles, mm-hmm. and in, but, but also in more more uh, modern styles. So it, it, it wasn't only modernizing; it was also digging digging in tradition and doing some things that are maybe older, much more con- connected with Eastern influences. Of course, Turkish being being one of them. Yani ya o ya bu diye bir seçimden bahsetmiyor Ayırmadım. tabii ki. Öyle evet. bir ayrıma gitmemiş kesinlikle. Bazen modernize edilmiş e, parçalar, Saraybosna parçaları icra ediyorum diyor. Bazen de daha eskice e, parçalar, kültürün gelenek, geleneğe dair e, icraları doğmuş. Türk müziği de bu arada etkilendiği geleneklerden bir tanesi öyle sayıyor. Yes. Peki e, aslında ben kendisini bir direnişçi olarak görüyorum. E, bu hem Bosna'da hem e, dünyada genel olarak e, müziğin e, iyi müziğin daha az dinlendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu kirlenmiş müzik ortamında e, 6 albüm yaptın ve direnmeye devam ediyorsun. E, moralin nasıl yani aldığın tepkiler, e, hayatı müzikle kazanan, yani hayatını müzikle kazanan bir müzisyen olarak e, nasıl durumun? Evet, um, Muammer comments that he sees you as a musician, as a part of a resistance, actually as a musical resistance, uh, because um, you're taking uh, your own way uh, in this corrupted musical world, uh, actually, and you have uh, so far six albums, and you didn't you know leave aside your uh, ideas so how's everything going how's life going because i know that you're earning your life as well uh, from the music and still uh, with that you have the, your original ideas well uh, as as my one of my friends say that it, it's hard to swim upstream in in some cases but uh, I like it. I mean, I I see it as a ethical obligation of a of a of an artist of any of any kind. Mm-hmm. Uh, you take you take some important things from tradition, some skills, some uh, you know knowledge, repertoire, but and I think it's uh, it's not just if you just repeat what older generations did, you know if you just imitate. I think it, it has to be a moment where you have to push things further. And so I, I don't think I'm doing anything uh, uh, extraordinary. I ju- I'm just trying to give back to the tradition what I what I took from it. You know, like like a good. I, I, I see tradition as a good school. You know, mm. you you learn from it, and then in order to give it back, to the tradition. You you try to do something new to import some new ideas because that's how the things grow and that's how things have future. I mean, I understand that sometimes in terms of business, music business, in terms of popularity, in terms of uh, money <laughs> making and everything, it's mm-hmm. not that lucrative. But I think it's it, it, it's the right ethical way. Right. Bir arkadaşım dedi, e, akıntıya karşı yüzmenin her zaman e, zor olduğunu söyler. Buna bir noktaya kadar katılıyorum ama ben kendi <clears throat> müzikal duruşumu içimde hissettiğim ahlaki bir tür yükümlülüğe de borçluyum dedi. Bir gelenekten geliyorum ve bu geleneğin içinde bir bilgi var, bir teknik var e, ve bir repertuar var. Sonuçta bunların hepsini kullanıyorsunuz ama tekrar ederseniz, tekrar edip taklitte sınırlı kalır, e, kalırsanız e, geleneğe tam da aslında hakkını verememiş oluyorsunuz. Çünkü öyle bir an gelir ki sizin orada zorlamanız gerekir. E, ben de bundan daha fazlasını yapmıyorum. Elimdeki e, malzemeyi, tekniği, repertuarı bir nokta öteye götürüyorum. Bu yaptığım şey dolayısıyla olağanüstü e, bir şey olarak görmek doğru değil. Benim yaptığım aslında aldığımı gelenekten e, aldığımı dönüştürerek geri vermek. Çünkü gelenek iyi bir okuldur, öğrenirsiniz. E, iyiye yaklaşmak için, geleceğe yaklaşmak için ve geleneği büyütmek için, kendiniz de büyütmek için bazen birkaç adım atmanız gerekir. Bazen işte business, iş güç e, dediğimiz kanatta işler böyle gözükmese de ya da popülerlik kanadına bakıldığında da e, bu söylediklerimin o kadar da hükmü e, olmasa da ben doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Bir tür ahlaki yükümlülük dedi. Aslında aynı yollardan yürüyoruz. E, her ne kadar ben geleneğe yeni bir şey kattığımı düşünmesem de e, anlayış olarak aynı yollardan yürüyoruz ve e, hani kendimizle barışıyoruz. Yani ben en azından barışığım sanıyorum. O da kendiyle barışık bir müzisyen. <laughs> well, uh, it seems that we took the same path actually, only that um, I'm not giving so much uh, from myself to the tradition, but maybe our common point could be that we have a peaceful heart, let's say. <laughs> Yes, yes, of course. Evet. Peki, e, Sevda Taht'ın diğer albümlerinde albümlerden biraz daha farklı olduğunu e, hissettim ben. Hem e, perküsyon vurmalı çalgıların girmesi bakımından hem e, repertuar bakımından e, oldukça farklı olduğunu düşünüyorum. Yani albümü genel olarak bir değerlendirebilir mi diğerlerine göre, önceki albümlere göre? Well, let's talk about your last album, Sevda I think um, uh -huh. is that one is kind of different uh, from the precedent ones, mm-hmm. uh, in the perspective that uh, per percussions are uh, joining vastly and the repertoire is also different. as far as I can hear, can you please comment on the you know qualities of Sevda art? Uh, well, I formed Sevda Taht in a way to uh, to explore some uh, nuances of, of music, some new ways of rhythm, and everything else, of course. And uh, interesting thing happened because I, I imagined this project that we call Dvojka as a, is a rhythm, is a two-four uh, groove. Uh, this famous Balkan <laughs> as, as people know. Mm-hmm. And uh, I wanted to play with that, with traditional songs that were in the Dvojka tradition, mm-hmm. and to do something with that because I never did something with that. And I wanted to explore why, why this rhythm was so predominant in, in, in Balkan tradition. But a surprising thing happened in this process because sometimes it's really hard to plan. I came out with a lot of original songs I've written, you know, that I started as some kind of uh, experiment with these rhythms, but they came out as new songs completely, <laughs> you know, with new rhythms, different rhythms, my own lyrics and music. Uh, and also traditional songs I used were really mostly, mostly, mostly unusual. Evet. So that's the some, yeah. Evet, Sevda müziğini araştırmak için aslında Ee, yaptım bu albümü diyor özellikle. Sevda Müziği'nin özelliklerini. Sevda Taht albümü hakkındaki fikirlerini alıyoruz Damir İmamov için. E, ee, baskın bir ritim vardı aslında diyor bu müzik içerisinde. Muammer beni düzelt bu terimde. Evet, e, Dvoyka mı demişti? Evet. Evet, evet. Dvorka. iki dörtlük bir ritim evet. söz konusu. Epey baskın bu müziğin içerisinde de. Ben bunu hiç kullanmamıştım e, daha önce. Kullanabilir miyim, kendimce ne yapabilirim diye e, baktım. Bir yandan da hakikaten niye baskın olduğunu da araştırmak istiyordum ama ilginç ki diyor işte kervan yolda düzünür e, deneyler yaparken bu ritmi kullanarak yeni parçalar ortaya çıktı deneyler yaparken gelenekten çok da kopmadan da aslında böyle katkılar mümkün oldu. 17. yüzyıldan bir takım el yazmalarından da faydalanmışsın, manuscript. And you used also some manuscripts from 17th century as far as I know, right? Uh, yes, I did find some really interesting lyrics from the collections of um, of some universities that kept uh, old lyrics, mm-hmm. and I did use some some old lyrics to write new music too. Uh, because they were really, really beautiful. Uh, also, uh, I expanded my band because Serdar Takht used to be a trio with a percussionist, mm-hmm. Nenad Kovacic, and a bass player, Ivan Mihailovic. But we expanded with a, with a violinist from Sarajevo, Ivan Juric, who is uh, really an extraordinary mm-hmm. uh, musician. Mm-hmm. So we kind of, you know, in, in, in included uh, this really traditional style of violin that Ivana is playing, mm-hmm. but we also included some for Sevdah unorthodox accents of uh, Nenad's playing percussions that has more a bit like African approach to mm-hmm. percussions, you know. So even even when he plays uh, Oriental uh, instruments like frame drums and duffs and stuff, mm-hmm. he still has this, you know, because he's a djembe master, and he learned a lot in Africa. So and mm-hmm. also even with the electric bass in, in, in a particular style. So we did we did. I, I tried to stay true to, to some traditional stuff, but also to to see other options there. Evet. Ee, şöyle özetleyelim. Ee, şey, el yazmalarını sormuştuk. 17. yüzyıldan yararlanmış oldu bu albüm evet, için evet. bir takım e, üniversite koleksiyonlarından çok güzel sözler buldum eski sözlerde. Eski sözler. Evet, evet bunların üstüne yazdım e, müziği ve üstelik grubu da genişlettim bir trio iken aslında İmamovic'in e, grubu keman dahil oluyor. E, evet bu geleneksel e, denebilecek keman soundunda bir noktada aslında müziğe dahil ettiklerini söylüyor ama ortodoks olmayan bir biçimde bir keman icrası duyuyorsunuz. Üstelik e, bizim de az evvel işaret ettiğimiz gibi bir de perküsyonların e, bu albüm dahilindeki karakteristik özellikleri. Ivan Mihailovic katılıyor. Evet. Pa pardon. Evet. E, Cem, Kovacic, Cembe, Kovacic. Cembe kullanıyor. Nihat Kovacic katılıyor. Ee, Doğu çalsa da diyor kullandığı enstrümanlardan e, ötürü her zaman bir Afrika tınısını alıyorsunuz. Üstüne üstlük kullandığımız elektrik basta belli karakteristiklere e, sahipti. Bu albüme özel e, sadayı oluşturmuş e, vaziyette. E, geleneğe sadık ama yine de diğer seçeneklere açık diye özetledi albümü. Evet e, son iki şey ekleyeceğim. Well, two more additions. Birincisi Hesap etmeden öyle denk geldi ki dün e, Srebrenica soykırımının e, 21. yılını andık. E, onları e, saygıyla anıyoruz. Birinci söyleyeceğim şey. Well, yesterday was the anniversary of the massacre of Srebrenica. So we, we send our condolences. İkincisi... E, And second? Çok merak ediyorum. E, dedesini e, yüz yüze tanıdı o mu? E, tanıdı mı? Tam bilmiyorum çünkü ne zaman öldüğünü dedenin. Have you met your uh, grandfather actually? Have, face to face? Uh, yes, uh, first about Seven, so thank you. I, uh, I, uh, we are all grateful for, for a lot of people from Turkey who come and, and, and they pay their condolences for this really horrific crime that happened now 20 years ago, but of course it's, it's still a really living in our everyday lives uh, in, in, in the country of Bosnia, which is politically, of course, and, and, and ethnically really complicated, and the wounds of war are still alive. And uh, I'm just uh, now I'm in, in the city of Potsdam, where my family has a weekend lounge, and uh, this is also a place that was really uh, torn by war, and this is a place where I grew up actually with with my grandfather. So I remember him. He died actually during the war in 1994, and I was already 15, 16 then, so I did remember him quite well, and he did he never taught me music, but he teach me. He taught me to work with woods. So he did. I did have some, you know, lessons in craft <laughs> from him. <laughs> evet, çok teşekkür ediyor. Ee, Türkiye'de yaşayanlara, Türkiye'de yaşayıp da işte 20 sene öncesinde yaşanmış bu vahşete dair duyguyu paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum ee, diye belirtiyor. Kendi yaşadığım ülkede e, savaşın aslında e, ezip geçtiği, e, pardon kendi yaşadığı şehir de savaşın ezip geçtiği şehirlerden bir tanesi. Genel olarak Bosna zaten politik ve etnik olarak çok karışık olmakla beraber yaşıyor olduğu şehrin halen savaşın e, anılarının içinden içinde yaşadığını belirtiyor. Dedesi de tam da savaş sırasında e, ölmüş. E, 94'te ölmüş. 94'te. Ben bilim için evet. Ben 16-17 yaşındaydım o öldüğünde ve çok iyi hatırlıyorum özelliklerini. Bana müzik öğretmedi e, ama kelimelerle nasıl başa çıkacağımı öğretti. Birçok yetenek aldım aslında ondan dedi. E, yumuşak bir insandı diye düşünmek istiyorum söyleyişinden. Well, uh, as far as I can understand from his singing, uh, he was a, let's say, soft person, right? Your grandfather... Uh, he was He was what? Excuse me, I didn't hear you. Zaim. Yeah, but he, he was what? Well, he, he was a gentle. Uh, he has uh-huh, a gentle heart. Uh-huh, uh-huh, yeah. yeah. Yes, exactly. <laughs> he was. It was really obvious in his, his singing. Uh-huh. Yani yüksek sesle bile e, konuştuğunu e, hayal edemiyorum. Even I cannot imagine that he's talking loud, you know, Yeah. <laughs> yes, yes, yes, of course. evet, zaten söyleyişinden de gayet net anlıyorsunuz diye belirtti. Evet. Yumuşak bir tavrı olduğunu. Evet. Peki, e, biz albümü dinlemeye devam edeceğiz Sevda Tahtı. E, yeniden kutluyorum ve eklemek istediği bir şey varsa dinliyoruz onu. Evet, let's go on with music. Uh, but if you have something to add, something more, please. Please say. Oh. Um, thank you very much, Muhammad, for, for inviting me to your radio show. Uh, and I hope we're going to meet soon. We haven't seen face each other for a long time. <laughs> yes, because we, we haven't yeah we haven't uh, met for for yeah it's it's it, it must be some seven eight years since I was in Istanbul uh, the last time with the concert, and we missed each other in Sarajevo every time. So, it's <laughs> but hopefully And thank you, and I would like to, to say hello to, to all the, of your listeners. Evet, bu şansı verdiğin için çok teşekkürler programına çağırdığın için. 7-8 sene de oldu bu arada görüşmeyeli diye belirtti. Saraybosna'da zaten karşılaşamıyoruz. Ben 7-8 sene önce İstanbul'a geldiğimde görüşmüştük. Umarız yakın zamanda yüz yüze geliriz ve bir kere daha teşekkürler İstanbullu dinleyiciyle buluşturduğun için. Aynen. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Bol şans diliyorum kendisine. Bol şans ve ee, bon concert. Well, we thank you so much, and we wish you very good luck, and yeah, hope there will many, be many concerts. Yeah, there will be many concerts in the future. I hope, I hope. Çok teşekkür. Teşekkürler. Evet, evet hemen e, şarkımıza geçelim. E, bu harika sohbetin üzerinden. İsa'cığım çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Ne demek, zevkti benim için. Bu bir e, eski duayen e, Yozo Penava bestesi Kim Bu Tatlı Kız? Evet sevgili dostlar bugün Damir İmamoviç'in son albümü ki 6 taneymiş bu 6.sı. Ee, Sevda Taht'tan şarkılar dinletiyorum sizlere. Kendisiyle de harika bir sohbet yaptık biraz önce. Şimdi bu albümde neler var? Bir Alman Üniversite Kütüphanesi'nden alınan e, el yazmalarından bir iki örnek var. Ki biraz sonra onu dinleyeceğiz. Onun dışında e, Profesör Milman Parri adında e, bir koleksiyoncudan alınmış bazı parçalar var Harvard Üniversitesi'nden. E, az önce dinlediğimiz besteci Yozo Penava'nın şarkıları var ve tabii ki Damir'in kendi e, bestelediği ya da besteleyip sözlerini yazdığı parçalar var. E, genel olarak bu albümde durum bu. Şimdi e, bu el yazmalarından gelen şarkılardan biri var. E, ee, 57. el yazması e, Alman Devlet Kütüphanesi'nden e, Damir'in faydalandığı el yazmaları kitabından 57 numaranı e, sözleri kullanmış ve beste kendisine ait. Müzik i jamujo Zbog svojega grla prejasnoga Sev, Sevda Tahtı dinliyoruz bugün. Ee, Damir İmamov için son albümü. Bir el yazmasından faydalanmış sözleri, e, o sözleri kullanmış ve kendisi bestelemiş. E, dörtlüsü, dörtlü ekip olarak çalıyorlar bu albümde. Son şarkımız nakaratında e, Türkçe bölümler var. Sen gidi sarhoş yani aslında seni gidi sarhoş e, demek istediğini anlıyoruz. Mehaga Varesan bestelemiş parçayı. Tak tak tak tak etti. Kur'an'ın bir yanında bugün Sevda Taht albümünü dinledik. Damir İmamoviç, gitarcı, şarkıcı, e, Sarayeva'dan gelen <clears throat> büyük bir müzik ailesinin, İmamoviç ailesinin e, en genç kuşağından. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım yine 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün 15 dakika için. 0212 343 4040. Ayrıca Facebook'lardan, Twitter'dan ulaşma şansınız var. Ve sayfamdan tabii ki. Ve son olarak anımsatayım. Ee, hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ee, tercümede bana yardımcı olan İlksen Mavi Tuna'ya yeniden çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki e, Selahattin'e ve Uğurcan'a. Mânșoară mărgeină Să-mi spuni n-ai cu când să vii Să mărgeină Să-mi spuni n-ai cu când să vii Tuna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu Yo pillé,